Zahvaljujemo znači, Allah subhanahu wa ta'ala i donosimo salavat i selam na poslanika Muhammeda i upućujemo dovu Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor zbog prisustva broja braće Arapa pokušali smo da ne bi ostali bez fajde da pročitamo nešto što smo pripremili za danas podsjećam vas na bogobojaznost prema Allahu Đelešanuhu, kako Allah Đelešanuhu vas doziva najdražim imenom, pa kaže, o vi koji vjerujete, bojte se Allaha. A poslije toga bacit ćemo kratak pogled na islamski svijet i vidjeti jednu žalosnu situaciju koja i najveće umove ovoga ummeta često ostavlja zbunjenim. Vidjet ćemo da su muslimani čvrsti i odlučni u čuvanju adeta i običaja. Čvrsto se njih drže, preporučuju jedni drugima da, se čuvaju ti običaji, na samrti oporučuju da se strogo drže ti običaja i tu ne bi bila čudna stvar da se ti običaji vrlo često ne sukobe sa Allahovim propisima i Allahovim riječima i uputama Muhammeda sallallahu alaihi ve Ovako ponašanje muslimana gdje se čvrsto drže adeta i običaje i oporučuju ih, iako iako ta čvrstina nedostaje tamo gdje je preča da se oporučuje tako čvrsto držanje i tako čvrsto pridržavanje i slijeđenje Allahove vjere i šarijata s kojim je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ovako stanje, ovako stanje izrodilo je veliki broj, veliki broj kontrasti, proturječja, smiješnih i žalosnih situacija u isto vrijeme. Da se ljudi ponašaju, ljudi koji se pozivaju na razum, ponašaju se upravo suprotno bilo kakvoj logici i bilo kakvom razumu. Tako ponašanje opisuje Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o ženi, o ženi koja kažu u Fesire da se radi o ženi iz Kurejša koja bi plela svoje pletivo ujutro, a onda bi i za podne sve to što je čvrsto splela rasplela. Pa kaže subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَتَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ كُوَةٍ أَنْكَاثًا I ne budite kao ona koja je svoje pletivo rasprela nakon što ga je čvrsto bila oplela. Navešćemo nekoliko primjera, nekoliko primjera takvih suprotnosti i kontrasti da bismo uzeli ibret, da bismo znali kako ukazati ljudima kad ih vidimo da, to čine i ako je neko slučajno od nas, molim Allaha šanhu da nismo u toj situaciji zapao u sličnu situaciju i slično ponašanje da se što prije iz njega izbavi. Prva stvar, ovo su samo neke stvari, nemamo namjeru sve nabrojati, jer njih je puno. Prva stvar na koju bi skrenuo pažnju je da vidimo često i one koji se zaklinju da se čvrsto drže vjere, kada bi mu bila upućena uvrijedljiva riječ koja dotiče njegovu ličnost, dotiče njegov ahlak, dotiče njegov izgled, da se naljuti i hoće da eksplodira od, od ljutnje i ustane da se brani i brani svoju ličnost i svoje dostojanstvo. Kažemo da svakako ima pravo na to, ima pravo da se brani, Međutim, ovo je situacija u kojoj je bolje i preporučljivije da čovjek osabruje Jer Allah Đelešanuhu opisujući muttaqin, oni koji se iskreno i zaista boje Allaha Đelešanuhu, opisuje ih i kaže oni koji udjeljuju i kad imaju i kad nemaju u imaštini i u svakoj situaciji i u dobru i u zlu i između ostalog i oni koji skrivaju svoju ljutnju, prekrivaju svoju ljutnju i opraštaju ljudima, prelaze preko loših postupaka kod ljudi. Tako Allah Đelešanu opisuje one koji su mutaqin, koji se boje Allah Đelešanu. I onda na kraju ajeta kaže, Allah voli one koji dobročinstvo čine. I Allah Đelešanu takav postupak naziva ihsanom, dobročinstvom. S druge strane, kada bi isti taj, kada bi isti taj čuo kako se ismijava sa Allahovom vjerom ili sa nekim od Allahovih propisa ili se vrijeđa ulema, ne bi vidjeli na njemu da mu je se lice zacrvenilo ili da se njegova osjećanja pokrenula. Na rijetkima bi to primijetili. A upravo je to mjesto na kojem on treba da pokaže svoju ljutnju. Od Aiše se prenosi da je poslanik sallahu alaihi wasallam, rekla je poslanik se sallahu alaihi wasallam, nikada zbog sebe nije naljutio. Nikada se zbog sebe nije naljutio. Samo kada bi se prekršile Allahovi hurmeti, Allahovi propisi, onda bi, onda bi ustao da izvrši i kazni onoga koji je prekršio Allahove propise. Onda bi se naljutio. I to je ta, taj kontrast, ta proturječnost koja se vidi u našem ponašanju i koju bi, kada je vidimo i kod kog je vidimo, trebali objasniti i pokušati ukazati na nju. Zatim, od stvari koje su kontrastne je i to da vidimo mnoge da se zalijeću u izdavanju nekakvih fetvi, iako su sami svjesni da nemaju dovoljna znanja i da nisu pozvani da govore o Allahovoj vjeri. A kada govore, onda su spremni čak i da proglašavaju velike učenjake ovog ummeta kako su pogriješili, da ih prozivaju i tako dalje. I smatraju sebe velikim učenjacima hadisa i fikha i tako redom. A isti ti, kada bi vidjeli nekoga da govori o medicini ili bilo kojoj drugoj tehnologiji, nauci za koju znaju da on nema o tome pojma, oni bi ga iskritikovali. I vidite kakva je to suprotnost. Dozvoljeno je dakle svima i svakome da govori o vjeri, o Allahovim propisima, o onome što nam je najpreće i najsvetije u našem životu, a ne dozvoljavamo ljudima da govore o nekim drugim područjima života bez znanja. Još je gore od toga i pojava, česta pojava u islamskom svijetu, a pomalo je počeli kod nas, da se često pravi intervjui u novinama sa nekakvim umjetnicima, književnicima, filozofima i onda se njima postavljaju šerijatska pitanja. I onda se pita šta vi mislite o višeženstvu u islamu, šta vi mislite o ranoj ženidvi, šta vi mislite o ovom, o onom, sve pitanja po kojima ne smije govoriti osim onaj koji zaista ima znanja o Allahovoj vjeri. I onda on, i onda on iznosi svoje mišljenje. Čudan smo mi narod. Kada bi nešto od Dunjaluka trebali da tražimo savjet u nekoj stvari od Dunjaluka, onda tražimo stručnjaka za to. Tražimo onoga u koga imamo čvrsto povjerenje, da on zaista poznaje tu oblast. I kad dobijemo od njega savjet, nećemo drugačije postupiti. Nećemo drugačije postupiti. Kad nam inženjer kaže pravi kuću ovako i od ovog materijala, nećeš naći nikoga da je odstupio od tog savjeta. A kada traži savjet u vjeri, onda ga traži od onoga i prihvata ga od onoga koji je najdalje od i ko se najmanje vjere drži i kod, koga je vjera najjeftinija. Isto tako, ono što je samo u sebi suprotno je da vidimo često da se muslimani povode za slijeđenjem čafira i prihvatanjem običaja i od čafira, iako u tim običajima nema nikakve koristi. A samo slijeđenje čafira je zabranjeno. Čak, dakle, samo slijeđenje, gdje kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, bude oponašao jedan narod, postaje i on je od njih. I vidjet ćemo za primjer od takvih slijeđenja da su i kod naših muslimana nemali broj kada posjećivaju svoje bolesnike u bolnicama ili nekim drugim prigodama da sa sobom nose bukete cvijeća i onda se kod toga bolesnika nagomila, nagomilaju ti buketi skupog cvijeća i na kraju završe u kantama za smeće. Koji besmisao? Prije svega besmisao, materijalna šteta i nakon svega kršenje, kršenje zabrane poslanika sallahu alaihi wasallam, zabranio da oponašamo kafir. Kada bi nekom od tih i takvih rekao ponesi kasetu da presluša taj pa će se okoristiti, ponesi knjižicu nek pročita pa će se okoristiti, sumnjam i vrlo je malo onih koji bi smatrali to pozitivnim potezom i pristali na to. Dakle, škrti smo kada je u pitanju ono što je Allah Đelešanu zadovoljan s tim, a žurimo onome šeitanluku i onome sa čim Allah Đelešanu nije zadovoljan. Molim Allah Đelešanu da nas sačuva od te fitne. Mnogi će čuti kako se ljudi ponose isto tako u sjelima da iako žive u čafirskim sredinama i rade sa čafirima i u čafirskim zemljama kao što je ova, da oni nikad nisu pristupili i nikad nisu pružili ruku da jedu svinjetinu. I žele time istaći svoju pripadnost islamu i vjeri i ummetu Muhammeda sallahu alaihi Dok često isti taj, isti taj u isto vrijeme ostavlja namaz. Dakle, ljudi u toj svojoj proturječnosti, toj svojoj proturječnosti nemaju granica i u svom neznanju. Onaj ko ostavi namaz, kaže poslanik sallahu alihi wasallam, to je ugovor između nas i njih, između nas i kafira, pa ko ostavi namaz, ostavio je i vjeru, već je za nevjerovan. Dakle, ljudi uopšte nemaju predstavu o poredku stvari i težini stvari. Čak i u običnom ponašanju. Kada neko hoće da uda kćerku, traži momka koji je zaposlen, ima dobru platu, dobro stituiran, iz dobre familije i tako dalje. Možda taj u isto vrijeme uopšte ne klanja, ali niko za to ne pita. Subhanallah. Ili eventualno od malo boljih muslimana onda pitaju da nije slučajno taj pili alkohol ili neke druge hrame da se nije upustio u njih i tako dalje ne znajući, da je ostavljanje namaza teže i od zinaluka, i od pijenja alkohola, i od drugih teških grijeha, jer ostavljanje namaza izvodi izvjere, a teški grijes, veliki grijes, Allah će oprostiti kome hoće. To, je, to su neki primjeri dvosmislenog ili nesmišljenog, nepromišljenog ponašanja čiji je uzrok neznanje, i vrlo često i nad i čvrsto držanje onoga čega se čovjek općenito ne treba čvrsto držati, to jest običaj. Volim Allaha da nam podari znanje, da nam otvori oči i ukaže u našim stvarima na istinu i da nas učvrsti na pravom putu. E, malo je na, ovakav način hutba će izgledati malo duža, Molim Allah Đelešanu da vas obaspe saburom, da osaburite slušajući. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم Draga braćo, nastavljamo spominjati neke od kontrasti i suprotnosti u ponašanju velikog broja muslimana. Spomenut ćemo neke stvari koje su vezane za odgoj djeci. Na primjer, vidjet ćemo i česta je pojava i nemali broj muslimana odgaja svoju djecu kad progovore i čim progovore učeći ih psovkama, ružnim riječima, učeći ih da se ponose džahilijetom i džahilijetskim stvarima, učeći ih istovremeno i bestidnim pokretima kao što je ples i igranje. I još gore od toga je što se takvi očevi ponose na sjelima kako njihovo dijete zna reći tako i tako i kako zna uraditi tako i tako. Kada bi tom istom koji sebe smatra muslimanom rekao jesi li naučio svoje dijete da izgovori šehadet ili bismilu ili nešto od Allahove vjere začudio bi se i rekao da dijete još ništa ne zna jesi li pametan kako ćeš dijete time opterećavati? Ono još ništa ne shvata, naučit će, ima vremena. I tako za ono što mu je potrebno ima vremena, a za ono što mu uopšte ne treba, čak mu smeta, se požuri s tim. Tako dijete odrasta u tom zlu i u, toj, u tom truhležu kojeg će se sa bukom kad odraste od tarasa. Isto tako greška u odgoju djece i besmisao je da djecu prepadamo vukom ili psom ili nekom drugom životinjom, dok je preće i bolje i malom djetetu već prepadati ga džehennemskom vatrom, ljenom, vrelinom, dubinom džehennema, džehennemskim patnjama. I u prvoj situaciji dijete će odrasti i najstrašnija stvar za njega u životu bit će te stvari kojima ga prepadaš. A u drugoj situaciji imat će veliku korist i će u životu ono što je svakom mu'minu najpotrebnije. Bogobojaznost, takvaluk i strah od Allaha Đelšanohu i njegove kazne. Neki mogu pomisliti da su ovo neka sitna zapažanja iz islamskog društva općenito i da čovjek da u islamskom društvu ima i većih zala i problema koje treba rješavati, da ne treba sad trošiti energiju na rješavanju ovakvih problema. Međutim, upravo ove sitne stvari, upravo ove situacije ukazuju i upućuju i dokaz su jednog velikog problema i jedne opasne stvari. A to je dokaz su protiv nas, dokaz su koliko smo mi daleko od Allahove vjere, koliko je Allahova vjera lahka u našim srcima, koliko je nebitna, koliko malo mislimo o ahiretu, i koliko se malo trudimo da slijedimo šerijat Muhammeda sallahu alaihi wasallam. Najgore od svega, najgore od svega je upravo što sa ovim malim stvarima imamo i velike probleme. Upravo veliki broj muslimana uopšte ne zna kakvo je, stanje muslimana u svijetu, pogotovo oni koji podnose patnje noću i danju neprekidno i ono što mi možemo vidjeti i ono za što ne znamo i ne možemo čuti, a mi smo daleko od toga i to nam nije ni na kraj pameti, dok isto vrijeme nemali broj muslimana, da ne kažem ogromna većina ili svi, redovno i strogo prati vijesti iz ekonomije, iz sporta, iz nadmetanja raznih i njegovo srce se pokreće i uzbuđuje kada gleda utakmice kada pobjedi ovaj ili izgubi onaj, iako su to sve stvari džahilijeta, a u isto vrijeme hladno posmatra kako se ubijaju muslimani ovdje ili ondje i očekujemo i očekujemo od Allaha Đalešanuhu pomoć. Gdje su ovi gafili? Gdje je ovaj ummet od onog stanja u kojem su bili ashabi redvanullahi alejhim kada poslanik sallallahu alejhi ve kaže ashabima kada su krenuli u, bitku na Tebuk za one koji su ostali u Medini kaže zaista u Medini ima ljudi koji su sa vama koji ne prijeđete, za koje kaže poslanik, ne prijeđete, kaže, ni jednu, ne napravite ni jedan pokret, vojni pokret, ne napravite ni jedno logorovanje, ne prijeđete ni jedno brdo, ne spustite se ni u jednu dolinu, a da oni nisu sa vama. Njih je zaustavio neki razlog, neki udr, i ovi ashabi koji su ostali u Medini, ostali su sa udrom i mogli su mirno poslije, imaju razlog zbog kojeg su ostali, mogli su mirno poslije da spavaju, ali nisu mirno spavali. Mislili su o onima koji su otišli sa poslanikom sallahu alaihi wasallam. A mi, vallahi, malo ko od nas izostaje sa onih mjesta sa udrom, a opet mirno spavamo. Muslimani danas, za razliku od ashaba, prepuštaju stvar muslimana ujedinjenim nacijama, da ujedinjene nacije spašavaju muslimane iz njihovih problema. Iako su ujedinjene nacije organizacija koja isto tako živi u, tom kontrakstu i u kontradiktornosti i nepravilnoj vagi. A ta kontradiktornost najbolje se očituje u onome što vidimo iz njihovih postupaka, vidimo da oni upravo najviše rade da se muslimanima desi još veće zlo nego što se danas događa. Od stvari koje očito govore o nedostatku i nepovjerenju prema toj čafirskoj instituciji koja je i između ostalog i formirana da bi svezala ruke muslimanima i da bi se dokinuo džihad, je to da je kod njih haram za Čečeniju da se odvoji od Rusije, a halal je za zapadni Timur u Indoneziji. Haram je palestincu da se brani kamenicom, a halal je Izraelčanu, židovu, prokletom, da gađa puškom, topom, avionom i čime god drugim hoće. To je, to je najveći, najveća kontrast u našem ponašanju i to najviše ukazuje na nedostatke u našim postupcima i koliko oni imaju malo ili nikako veze sa onim u što se zaklinjemo i prizivamo da smo pripadnici umeta Muhammeda sallahu alaihi wasallam. Volim Allaha Đelešanuhu da nas sačuva. Volim Allaha Đelešanuhu da uzdigne islam i one koji, koji njemu istinski pripadaju. Molim Allaha Đalešanuhu da nas uputi na pravi put. Molim Allaha Đalešanuhu da učini naš kraj onda kada naša djela i kada naša vaga bude najbolja, kada ona strana na koju se stavljaju dobra djela bude najteža. Ma'ashir al-muslimin, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa kurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة